الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله معك انترنت stranica منبر وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. إليك وفعل الله يعني ملكك نسمة رمضان أنا من المشركين إسلامska internet stranica Minber كلما فتح زهر أو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت رب العباد Islamska internet stranica Minber الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Danas s Allahovom dozvolom iz njegovu pomoć odpočinjemo sa kazivanjima o Allahovim vjerovjesnicima i poslanicima. Naravno da počinjemo sa prvim čovjekom i prvim vjerovjesnikom Ademom alaihi selam. Allah Đelešanuhu stvori Adema kao posljednje stvorenje petkom kako je to najavljeno u posljednjem satu toga dana nakon ikindije namaza. Stvorio ga je u njegovom obliku, to jest stvorio ga je e, onako kakav je i oživljen, nije znači prolazio periode odrastanja i slično, nego kako je to rečeno u hadisu, stvorio je Adema po njegovom obliku. Stvorio ga je u najljepšem obliku. Stvorio ga je po nekima prema svojoj slici, prema svom obliku, subhanahu wa ta'ala i počastio je Adama alejhi selam a samim tim i ljudski rod وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Mi smo počastili Ademove potomke. Naravno, počastio je i Adama prije toga. Počastio je Adama sa brojnim počastima. Prvo, stvorio ga je, oblikovao ga je naime svojom rukom. Zemlju, koja je kasnije bila glina, pa zatim osušene grče, e, osušena zemlja. Nakon toga Allah Đelešanu je sve to oblikovao svojom rukom. Drugo, udahnuo je u njega dušu Allah Đelešanu, a ostalim njegovim potomcima dušu udahnju meleci. Potom naredio je melekima da padnu na seđdu pred njim, da ga pozdrave na taj način. Dalje ukazao je melecima na njegovu glavnu odliku, njegovu glavnu vrijednost, a to je znanje, saznavanje, što meleci nisu posjedovali i nisu imali. Dalje nastanio ga je u svom džennetu. Dalje stvorio je za njega drugu i suprugu uz koju se treba skrasiti Sve su to počasti za Adema a.s. a samim tim i za ljudski rod. Davno nekada u početku stvaranja Allah Đelešanuhu reče melecima وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً I kada gospodar tvoj melecima reče ja ću na zemlji namisnika stvoriti. Šta znači halife? Halife znači onaj ko će imati nasljednike i koga će neko zamjenjivati. Znači da će stvoriti na zemlji biće koje će imati nasljednike i koje će imati svoje zamjenike u vidu potomaka. To je jedno. Drugo, stvorit ću biće koje će sprovoditi Allahovu šerijetsku odredbu. Biće zaduženo, biće dužno i obavezno sprovoditi Allahovu šerijetsku odredbu. A mi znamo da Allah Đelešanuhu određuje svemirsku ili kosmičku odredbu koju niko ne može odbiti i koju se niko ne može suprotstaviti i što on hoće to i bude. I odredio je šerijetske odredbe, naredbe i zabrane i čovjeka je zadužio da ih sprovodi i da ih se pridržava. Ali nije to učinio neizbježnim, nego obavezao je čovjeka tim, pa ako bude poslušao, dobit će nagradu i bit će počašćen, a ako bude odbio, izlaže se njegovoj kazni, njegovoj srđbi i njegovom džehennemu. Znači, Allah Đelešanu je melecima najavio to. Interesantno je u ajetu da Allah Đelešanu je rekao Džailum fil ard na zemlji, a nastanio ga je u džennetu, a vidjet ćemo kasnije kako je Adem a.s. došao iz dženneta na ovaj svijet. Meleci su začudili se. Kalu, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح bihamdike wa nuqaddisu lak. I meleci rekoše, zar ćeš ti, zar će ti namjesnik biti onaj ko će na zemlji nered činiti i krv proljevati? A mi te veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje, obožavamo te. šta je navelo meleke da kažu to što su rekli iako Ademovi potomci još nisu bili na zemlji pa da to mogu vidjeti da li je to bilo na osnovu toga što su vidjeli bića, džine koji su živjeli prije Adem a.s. na zemlji i koji su nered činili krv proljevali i nisu Allaha Đelešanu kako treba obožavali pa su rekli tako ili su oni to vidjeli i pročitali u nekoj knjizi kako se to spominje od nekih ili su prosto bili nadahnuti da će to tako biti Allah Đelešanu je nadahnuo pa su oni znali jednostavno desilo se da to, da to znaju, ili im je Allah Đelešanu rekao, ali to nije u ovom kazivanju spomenuto, kao što neki kažu, jer kuranska kazivanja ne spominju sve detalje, nego samo ono što se želi istaći što je važno za nas. Bilo ovo ili ono, oni ovo nisu rekli iz zavisti prema Hademu Ademu alaihissalam, nego, nego su se čudili a Allah im odgovara i išaretom ukazuje na svoju mudrost, kare inni alemu, mala talemu. Ja znam ono što vi ne znate. Allah Đelšan mu govori melecina. Nakon tog ukazivanja na jednu opću mudrost Allahovu i na njegovo sve znanje, Allah Đelešanuhu kao da želi da im pokaže svrhu i vrijednost Adama a.s. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين I Allah poduči Adama svemu. Nazivima svih stvari. Ovo je drvo, ovo je planina, ovo je ovo, ovo je ono. Podučio je Adama, alaih salam, svemu. ثم عرضهم على الملائكة nakon toga sve te nazive predoči melecima i kaza ih i melecima potom reče kažite mi vi njihove nazive ako istinu govorite Znači, navedite te nazive, ako istinu govorite, znači, ako tvrdite da ste vi bolji od tog potomstva. Kalu subhanake la ilmenana, illa ma'allamtena. Oni rekoše, to jest meleci, neka si slavljen, hvaljen, veličanstven, daleko od bilo kakve manjkavosti. Mi znamo samo ono čemu si nas ti podučio. Ti si sveznajući i mudri. Onda Allah Đelešanu reče Ademu ističući tu njegovu vrlinu Ja Adem ambihum bi esmaihim O Ademe reci njihova imena reci im njihove nazive znači nazive tih stvari فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون I Adem ih obavijesti i kaza im imena svih naziva. A onda Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što skrivate. Što drugima ne pokazujete, ali u svojim dušama i srcima nosite. Ovaj dio okazivanja o početku stvaranja Adem a.s. ukazuje nam na sljedeće. Prvo, Allah Đelešanu je stvorio Adem a.s. i svoje, svog seznanja i svoje mudrosti. Znači znanje i mudrost. Allah Đelešanu je odredio da Adem a.s. stvori. Drugo, ajeti ukazuju da je jedna od najvećih Ademovih vrlina saznavanje i znanje. Dalje, ajeti jasno i nedvosmisleno ukazuju na neispravnost teorija koje kažu da je čovjek primitivno biće koje se je razvijalo hiljadama godina dok je dostiglo ovaj stepen koji je dostiglo. Vidimo da to nije tačno, ni fizički, ni mentalno. Zašto? Zato što fizički Allah Đelešanu Adema stvorio odmah u najljepšem obliku i svojom rukom ga oblikovao Subhanahu wa ta'ala. A mentalno ili intelektualno također podučio je Adema svemu. Što znači da Adem Aleyhisselam i njegovo potomstvo nakon njega nisu imali potrebe da saznaju stvari postepeno kao što su šta je vatra, šta je voda, kako paliti i ostale stvari koje su koje su došle nakon toga. Znači te teorije koje oslanjaju se na osnovnu teoriju i postavku, a to je da je čovjek nastao od nekog primitivnog bića i ostalog, nisu tačne i nisu održive, zato što ovi dokazi jasno ukazuju na suprotno. Dalje, također iz ovoga učimo edeb, učimo način ponašanja kada nešto ne znamo. Kada nešto ne znamo, treba da kažemo Allahu alam. Allah samo zna. Ili Allah najbolje zna. Ili treba jednostavno da kažemo ne znamo. Jer meleci, kada im je rečeno da kažu, rekli su Subhaneke, la ilme lena illa ma lamtena. Mi znamo samo ono čemu si nas ti podučio. Znači, ne govore ono što ne znaju i ne ulaze u stvari o kojima nisu obavješteni mi učimo od meleka taj edeb i učimo tu kulturu ponašanja koja je veoma važna, pogotovo u današnje vrijeme, da ne trebamo i ne smijemo govoriti ono što ne znamo. Jer govoriti o vjeri, o Allahu Đelešanu, ono što se ne zna, spada u najveći grije. Šta više, neki učenjaci ubrajaju govor o vjeri na osnovu neznanja, većim grijehom i od širka. Zato što je govor o vjeri u neznanju izvor svakog zla pa i samog širka. I nije Allah Đelešanuhu obožavan neispravno i nisu obožavani drugi bogovi na zemlji osim iz neznanja. I sve je počelo sa govorom iz neznanja poslanik sallallahu alejhi ve selleme u niz hadisa jako i žestoko je zaprijetio onima koji govore a ne znaju pa je jednom prilikom rekao ko na mene kaže nešto što nisam rekao neka sebi pripremi mjesto u džennemskoj vatri i zato kada čovjek govori o vjeri naročito u vezi sa nekim savremenim pitanjima novim pitanjima gdje ulema sjedi, zasjeda po, po nekoliko dana, pa nekoliko sedmica, pa i nekoliko mjeseci i ne mogu da nađu jedinstveno rješenje za taj određeni problem, a nađu se neki ljudi koji to uz kafu, uz kolače, uz osmijeh na, na, na licu, riješi sad sad. I ne samo to, nego na osnovu toga zauzimaju određene i druge stavove, praktične primjene i ostalo. To je veoma opasno, nepoželjno i vjere prijašnjih poslanika samo su na taj način i iskrivljene. Dok ovaj ummet imat će uvijek ulemu učene koji će sačuvati izvorno učenje i izvorni naukvire. Znači, ukratko, kada nešto ne znamo, treba da kažemo ne znamo ili sačekaj da provjerimo, a onda da kažemo ili ako znamo nekoga ko je učeni i ko bi to mogao znati da uputimo tu određenu osobu na njega ali nikako i ni u kom slučaju da govorimo ono što ne zna zatim Allah Đelešanu napominje i govori kao što smo vidjeli ovim majetima nešto što je veoma važno i u što mi vjerujemo a to je da samo Allah zna tajne nebesa i zemlje. Također, vjerujemo da Allah Đelešanu zna ono što javno radimo i ono što tajno radimo, ono što u javnosti iznosimo i ono što u svojim grudima tajimo i od drugih skrivamo. Pa makakvi bili naši nijeti ima kakva bila naša dijela, Allah Đelešanu i zna. Ukoliko se naša dijela razlikuje od naših namjera, nijeta, iskrenosti, neiskrenosti, Allah Đelešanu zna i to. To nas obavezuje i to nas duži da svoje namjere, svoje nijete uskladimo sa svojim dijelima. I da naša dijela budu samo i isključivo radi Allaha Đelešanu ni za koga drugoga i mi ga molimo da nam to omogući i da sva naša dijela učini samo njega radi i ni zbog koga drugoga. الحمد لله الحمد لله Nakon razgovora sa melecima i ukazivanja na Allahove, vr- o, odnosno Ademove, a.s. vrline, Allah Đelešanuhu kaže dalje. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين I kada reko smo mele, melekima poklonite se Ademu, padnite Ademu na seđdu. Oni se pokloniše, a Iblis ne htjede. On se uzoholi i postade nevjernik. Ovdje nam Allah Đelešanu govori o događaju koji se dogodio <clears throat> u toj davnoj prošlosti. Naredio je naime melecima da Ademu padnu na seđu. Kažu naši učenjaci, to je bila seđda pozdrava, a ne seđda ibadete, jer mi imamo dvije vrste seđde, seđda pozdrava i seđda ibadete. Što se tiče seđde i ibadeta, ona nikada i nikome nije bila dozvoljena osim Allahu Đelešanu. I nikada Allah nije naredio nikome da je učini bilo kome drugom osim njemu. I tako vrsto seđde sa ljubavlju, veličanjem, obožavanjem, poniznošću, skrušenošću, dozvoljeno je činiti samo Allahu Đelešanu. Bilo kome drugom, to se smatra širkom, najvećim neoprostivim grijehom. I druga vrsta sežde to je sežda pozdrava. Na taj način su pozdravljali jedni druge. I u ovom slučaju Allah je naredio da tako učini pozdrav Ademu, da pozdrave Adema Nesana. To su radile Jusufa braća. Sa Jusufom, kao što se spominje u suri Jusuf. I to je bilo dozvoljeno u prijašnjim narodima, kako se to spominje u nekim izvorima. Prijašnjim narodima to je bilo dozvoljeno. U našem šerijatu to je dokinuto i to je zabranjeno. Dokaz da je dokinuto i zabranjeno je hadis u kome stoji da je jedan od ashaba nakon dolaska i šama na taj način je pozdravio poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa je poslanik sallallahu sallam rekao šta to radiš? On je rekao vidio sam da oni po pozdravljaju svoje velikane na takav način, ti si preči da te pozdravljamo na taj način, onda je poslanik sallallahu sallam rekao uh, u značenju tog hadisa, da se to samo radi Allahu Đalešanu, da, da nikome više i da ikome dozvolio da ili naredio da, da padne na seždu, naredio bi ženi da padne na seždu mužu zbog njegovih prava prema, prema njoj. U svakom slučaju znači ova sežda je sežda pozdrava, a ne sežda ibadeta i ovom umetu je to zabranjeno i nije dozvoljeno naklanjati se bilo kome u vidu rukua ili u vidu sežde, nego propisano je da se pozdravlja rukovanjem i nazivajući selam i druge prigodne riječi prilikom pozdrava. Dalje vidi se ovdje poslušnost meleka kao što je Allah našao i opisao la yasuna Allahu ma amarahum wa yafaluna ma yumarun Oni nisu nepokorni kada im se nešto naredi i rade samo ono što im se naredi. I meleci su svi pali na seštu. Da li je to bila grupa meleka? Da li su to bili svi meleci? Ili samo neki odabrani? Ajet ukazuje da su bili svi. I da to nije bila samo grupa, a Allah Đanašanu najbolje zna. Jer je opće karaktera i ne ograničava i ne izuzima bilo ko, koje meleke e, nego govori o svima. Međutim, dogodilo se nešto drugo, a to je da je među melecima bilo jedno biće, to je Iblis. Bio je s njima prije nego što je postao i dobio Iblis i dobio taj naziv. Naime, on je bio džin. Kane minel džinni, kao što Allah kaže. Bio je džin i nije bio melek. Međutim, isticao se u svojoj pokornosti, bio pokoran, činio i badet i dostigao je stepen da bude u društvu Meleka, iako nije bio od njih. I kada je Adam stvoren, on je osjetio zavist. Osjetio je zavist i veliku ljubomoru. Kada je Allah Đelešanu naredio da padnu na seđdu melecima, a i on je bio s njima, on je to odbio. Eba vas tekbar. Uzoholio se. Znači, oholost je bila razlog njegovog odbijanja seđdi. Šta se dogodilo, zašto? Vidjet iz Allahovih riječi u kojima opisuje taj događaj i u kojima se vodi razgovor između Allaha Đelešanuhu i Iblisa. Naime, u drugom ajetu Allah Đelešanuhu je rekao وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ فإذا سَوَّيْتُ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كُلُّهُ مَجْمَعُونَ illa iblisa aba a yakuna masajidin. I kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog. I kada mu lik dam i u njeg udahnem dušu, vi mu se poklonite, vi mu na seždu padnite. Svi meleki su se zajedno poklonili, osim iblisa on nije htio da se s njima poklonite. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين أو إبليس رجع الله جل شانه زاشتو تي نهجت دا سبقلنش زاشتو نيسي باو نسر الله جل شانه زنا ألي جلي دا وانتو كاش قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون نية مويه kako ću ja da padnem na seždu čovjeku koga si stvorio od ilovače od ustajalog blata? Kale fahruđ minha fa inne kerađi. Allah Đelešanu tada mu reče, onda izlazi iz džennita. Jer ti si proklet. Znači, neka si proklet, Allah Đelešanu mu reče rađim znači udaljen od svake i bilo kakve milosti i dobrote. Wa inna alejke lana ila jeumiddi. I prokletstvo te pratiti do sudnjega dana. Nakon tog događaja, Iblis, umjesto da se pokaje, on dublje i dublje tone u svoju zabludu. I umjesto da traži oprost za svoje oholose, svoje grijehe, on kaže Rabbi fa anzir ni ila jevmi jub'athun. Gospodaru moj, odgodi mi smrt, odnosno poživi me, do dana proživljenja. Vidite ovdje kako iz njegovih riječi on vidi se da zna osnovne postavke vjerovanja, da Allah Đelešanu gospodar, da on daje život i smrt i da će doći dan kada će sve biti proživljeno. Allah mu tada reče, kale fe inneke minel munvari, daje ti se rok. Ila jev mil vaktil malum, do dana čiji rok poznate. Znači već određenog dana. Koji je to dan? Samo Allah Đelešanu zna kada će se dogoditi. Znači to proživljenje i smak svijeta. Dalje Iblis kaže, kala rabbi bima agvajteni, le uzajinenne lahum fil ardi, ve le ajma'in, illa ibadake minhum ul muhlasin. Iblis tada reče, gospodaru, zbog toga što si mi u zavludu odveo, ja ću im na zemlji strasti uljepšavati i sve ću ih sigurno zavesti osim tvojih odabranih robova u drugom kiraetu muhlisin osim tvojih iskrenih robova znači vidite kako je on tada još dok Ademovo potomstvo nije ni, ni, ni došlo, ni rodilo se, on je dao zavid, zakleo se, šta će raditi od tada do kijametskoga dana. A to je da će na zemlji ljudima strasti uljepšavati, poroke i slično, i da će sve ljude zavesti. Znači, ono što je ružno od poroka, razvrata, nastranosti i slično, to je ružno u čovjekovoj prirodi. Međutim, šta se dogodi? Dogodi se da tu prirodu iskrive šeitani. Iskrive je oni koji prati prokledstvo do kijametskoga dana. Oni im uljepšaju to. Blud je ružan. Blud je ogavan. Blud je razvrat. I to je u prirodi svakog čovjeka. Ali onaj ko to uljepša, to je upravo šeitan. Također alkohol. On je i gorak, i ljut, i kisel u isto vrijeme. On je štetan po čovjekovo zdravlje, po čovjekovi metak, po čovjekov život, njegovu ružnoću, njegove ružnoći su svjesni svi. A najviše oni koji ga konzumiraju, ali im šeitan je bliz uljepša tu stvar. Drug je isto tako. Krađu, čovjek znoji se, radi, izdvoji dio svog imetka da nešto kupi i onda dođe neko i to uzme bespravno, bez znanja vlasnika, bez ikakve nadoknade, ništa onako. To je naravno ružno u ljudskoj prirodi. Ali onaj ko to uljepša čovjeku i onaj ko mu to predstavi lahkim i da to nije važno, to je upravo iblis, to je upravo šeitan. I tako svaki grije upravo je on taj koji ga ulepšava. Ali je interesantan izraz le uzajinenne da Znači ga ukrasiti. Znači on onako ogoljen i ružan sa čijem oku, ali dolazi ukrasi, dolazi šminka. Ti ukrasi se dijeli na više načina, u zavisnosti od grijeha. Nekada je to lijepim riječima, drugačijim, koji ne odgovaraju stvarnosti grijeha pa alkohol naziva drugim imenima, pa blud naziva drugim imenima, pa bludnicu naziva ljubavnicom, spominji ljubava, nema tu nikakve ljubavi. Pa recimo alkohol naziva mm, e, duhovno piće ili ne znam ja, ili idemo u oblake kada je u pitanju droga i tako dalje. Sve te stvari upravo uljepšava tim imenima, nazivima. Također, te grijehe uljepšava umanjujući posljedice u očima onoga koji to čini, pa tek kada učini određeni grije, onda vidi šta je uradio kada te šminke, kada tih ukrasa nestane i kada vidi gole posljedice svojih postupaka. Vole ugujennehum ajmein i sve ću ih pravog puta skrenuti, sve ću ih zavesti, to je njegov krajnji cilj. I zbog toga, kažu naši učenjaci, njegov prvi cilj je nevjerovanje, negiranje i sl. Znači da čovjek bude nevjernik i da ne vjeruje Allah i njegove poslanike. To je njegov prvi cilj. Ali je posljednji u smislu praktičnih koraka ka njegovom cilju. Zato što počinje sa grijesima, pa malim grijesima, pa velikim grijesima, pa sa ustrajanošću na te grije, pa onda dolazi sa miljenjem poslaničkih vjera, sa novotarijama i onda tek dolazi sa nevjerstvom i kufrom. Zbog toga se treba dobro čuvati kao što rešeno kaže vara je vrannekum billahi garur i ne dozvolite da vas u Allaha zavara šeitan koji je varljiv i mnogo zavarava treba se čuvati i pokušati biti od ove odabrane skupine al Muhlesin koje je Olženu odabrao, koji su njegovi iskreni robovi Muhlesin kako stoji u drugom kirajetu. Kao odgovor na ove njegove riječi Olženu kaže Hada siratun alejje mustaqim Ovo je pravi put koji vodi meni in ibadi lejse leke alejhim sultan illa meni tebake minel gavi ti nad mojim robovima nećeš imati nikakve vlasti kaže Allah dešanu imat ćeš je samo nad onima zalutalima koji te budu slijedili wa jahannama inne jahenneme lemau'iduhu lemau'iduhu međma'in a za sve njih mjesto sastanka je džehennem. Leha seb'atu abab li kulli babi minhum džus umaksum. Džehennem ima sedam vrata, a na svaka vrata će određeni dio njih ući. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin. A bogobojazni vjernici u džennetima će uživati u baščama i u izvorima uđite u džennet sigurni i svakog straha oslobođeni. I tako dalje. Allah Đelešanu navodi šta ih sve čeka. Znači, Allah Đelešanu je obećao čuvati vjernike od Iblisa i njegovih spletki i bret je samo u tome da mi budemo njegovi robovi, ništa više. A njegovi robovi ćemo biti ako budemo vjerovali u njega njegove meleke, poslanike, objave, sudnji dan i budemo pokoravali se njegovoj naredbi i klonili se njegove zabrane. Samo na taj način ćemo biti njegovi robovi, a samo na taj način ćemo moći se sačuvati ovih spletki i ovih prijetnji koje je uputio tada u to davno vrijeme Allahov neprijatelj i naš otvoreni neprijatelj i Iblis. Neka je Allahovo prokletstvo na njega. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صار Nakon navedenog razgovora sa Iblisom, Allah Đelešanu se obraća Ademu i kaže وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين I mi rekao smo, o Adame, živite ti tvoja žena u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približavajte pa da sami sebi nepravdu nanesete. U ovom majetu prvi put se spominja Ademova supruga. Hadis je pojasnio kako je a, Ademova supruga Hawa stvorena. Stvorena je od Ademovog rebra. U nekim predajama koje nisu potvrđene od Israelijata, navodi se da Adam se nam zaspao i tako dalje, probudio se na našom i tako dalje. U svakom slučaju, hadis je jasan da je žena, prva žena stvorena od Ademovog rebra. Jelo Đelešanu im je rekao da se nastane u džennetu. Rekao im je da mogu da jedu koliko žele, i odakle god hoće, samo tom drvetu da se ne približavaju. I ako se tom drvetu približe, tada će biti nasilnici. To jest počinit će grije. O čemu se radi? Kako je to drvo? Allah samo zna. Da li to bila jabuka ili neko drugo drvo koje se spominje, samo Allah Đelešanu zna. To nam nije pojašnjeno, a to što se spominje u nekim izvorima prije nije provjereno i nije pouzdano. A nije nam ni važno, jer kako kažu učenjaci, određeni detalji koji nisu bitni za sam događaj i iz koji se ne može uzeti pouka, često nisu ne spomenuti u samom Kur'anu. Kao što je slučaj o toj vrsti stabla ili vrsti drveta s koje su pojeli plod Adem i Havva. Spominje se priča da Havva je ta bila koja je pojela, a Adem ali se nam nije, pa je nastala ova jabučica koja postoji kod muškaraca, međutim to nije tačno. Nije tačno iz, iz prostog razloga što u sljedećem ajetu ispod Allah Želešanu jasno kaže fa akalamina i oni su pojeli plod s tog drveta znači u dvojini i Adem i Hava pojeli su plod sa tog drveta. A ova jabučica to je Allahovo stvaranje za čovjeka. To ne postoji čak i kod nekih žena, naročito koje su nešto mršavije. Tako da to ne može biti nikakav dokaz i ta priča nije potvrđena. Spominje se u nekim izvorima također i zmija, ali i ona nije potvrđena i ne spominje se u ajetima i vjerodostojnim hadisima. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Iz dženneta. Da li je to bio pravi džennet, onaj ko, u koga će vjernici ući nakon sudnjega dana, ili neki drugi, e, većina učenjaka smatra da je to džennet u koji će vjernici ući nakon kijametskog dana, a da to nije neko, neka bašća ili neko brdo ovdje ili onde, nego pravi džennet, što se jasno vidi iz hadisa o šefatu koji je zabilježen u Buhari u kojem stoji da je Adem ali se nam rekao vjerni, da će Adem ali se nam reći vjernicima kada dođu kod njega a zar vas je dženneta izvelo išta drugo nego grih vašeg oca znači to je taj džennet u koji oni očekuju da će ući nakon presude, nakon kijametskog dana. Počinili su grijeh. I kako se ovdje kaže, šeitan ih je naveo da posrnu. Šta se tad dalje događalo? Allah Đelešanu kaže وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ أَدُوا I bi im rečeno, siđite, spustite se. Jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti do, i do roka određenog živjeti. قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين siđite, spustite se, bit ćete jednim drugima neprijatelji. Šta to znači bit ćete jednim drugima neprijatelji? Znači neprijateljstvo između ljudi samo, a isto tako između šeitana i ljudi. ولكم في الأرض مستقر يجيبت شتنا زمني ومتاع لحين do određenog roka. Znači, rok je određen i mašta da se dogodi na zemlji ne može nastupiti kijametski dan do onog momenta dok Allah Đelšanu to ne odobri jer je on već taj dan odredio posljedica grijeha je stigla. I to je ono što je opasno kod grijeha. Iako se pokajiš, posljedica tvojeg grijeha će stići. Oni koji bludniče i dobiju neku kao posljedicu svog gruda bolest, kao što je sida i slično ili neko drugo bolest, oni se mogu pokajati, njihova pokajanje će biti u redu, ali posljedicu tog svog grijeha neće moći ukloniti. Neće moći izliječiti. Isto tako koji, koji troše drogu, koji troše alkohol. Oni se mogu pokajati, ali svoje zdravlje više nikada neće vratiti. I ono što je bilo neće moći popraviti ako su nešto uradili u tom svom pijanstvu ili dok su drogirani. I tako svaki grije. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه I Adem primi neke riječi od gospodara svog, pa mu on oprosti. Innehu huwa at-tawwab ar-rahim. On doista prima pokajanje i on je milostiv. Šta se dogodilo? Nakon tog grijeha, kao što Allah šanom opisuje u ajetima fabedet lahuma se u atuhuma pokazali su se njihova stidna mjesta pa im je rečeno zar vam Allah šanom nije zabranio to zašto se to uradili ali ne i blisova zavođenja bila su jaka bila su žestoka Postavlja se pitanje kako je Iblis mogao zavoditi Adema i Havu kada je protjeran iz dženeta, a oni ostali u džennetu. Kažemo, nije nam to pojašnjeno, Allah zna kako se dogodilo. Kako se to zavođenje i došaptavanje desilo, Allah samo zna. U svakom slučaju, Kur'an jasno govori da je on imao kontakte sa Ademom, Aleksanam, i sa njegovom suprugom nakon tog prokledstva, i on je pokušao prvo njih da zavede, u čemu je i uspio. Obećavao im je govorio da je to drvo vlasti, da je to drvo vječnosti. Vidite kako je došao sa dvije stvari koje su primamljive za čovjeka. To je vlast, to je vječnost, čovjekova želja. Govorio je kleo im se. I nakon ti zahletvi, oni su pojeli to, zaboravili su to. Zaboravili su i onda su počinili taj grije. Onda su rekli, kala rabbena zalemna enfusene, u ilim takfir lena ve tarhamna lena kune ne minel hasirin. Oni rekoše, gospodaru naš, mi smo nasilje sebi nanijeli, nepravedni bili. Ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ se na nas, mi ćemo propasti. ali Allah Đelešanu je milostiv i prihvata te obu onih koji se pokaju i prihvatio je te obu Adem a.s. i njegove supruge. Ali kao što smo rekli, posljedica grijeha bila je silazak na ovaj dunjalog i sve ovo što se dešavalo poslije sa Ademovim potomstvom, tako da jedan od učenjaka kaže da je ljudski rod na izdržavanju kazne u zatvoru, kao što ga je poslali se nam nazvu u hadisu koji je zabilježio ime muslim, Dunja Sidžnul Mu'min, Dunjaluk je zatvor za vjernika. I ovaj svijet nije stalan. I nije to mjesto gdje čovjek treba da se skrasi. On je ovdje samo na proputovanju. Nakon toga on odlazi i vraća se svojoj prvoj kući zbog koje je stvorena, to je džennet. Došao je ovdje sa određenom zadaćom, a to je da obožava Allaha Đelešanu, da obožava svoga gospodara, da izvrši njegovu naredbu i ostavi njegovu zabranu, da ljudima oko sebe čini dobro, da ljude oko sebe upućuje na dobro, a nikako da čini zlo. To je suprotno svrsi stvaranja. I nakon toga dolazi dan koji svi očekujemo, a to je preseljenje. Odlazi i to preseljenje koje ne određuješ ti, nikad nikako, nego određuje Allah, gospodar svjetova, i ono se ne može izbići. Umeta ilahin. Do određenog roka bojavite i živite. Posle toga dolazi povratak. Urudu ila Allahi maulahum ulhaq. I oni su se vratili svome gospodaru istinskom, koji je istina. Dalje Alšanu kaže, kul nehbitu minha džemijan. Rekli smo, izlazite iz dženneta svi. Fe ima jeti ennekom minni huda, fe men tebija hudaje, fe la haufun alejhim, ala hum jahzenun. Dolazit će vam od mene uputa. Pa oni koji budu slijedili moju uputu, neće je strahovati i neće se žalostiti. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا a oni koji budu uznevjerovali i negirali naše ajete ulaike ashabu nar to će biti stalne džehennemlije hum fiha halidun i u njemu će vječno boraviti za uvijek znači ova dva ajeta Allah Đelešanu poručuje ljudskom rodu da će im dolaziti uputa i tako je i bilo Dolazili su poslanici od Nuha alejselam do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dolazili su an ibudu Allah wala tushriku bihi shay. Allaha obožavajte, nemojte mu širka činiti. Stalno su to ponavljali, stalno su to govorili. Budite Allahovi robovi, nemojte biti robovi svojih strasti. Nemojte biti robovi šejtana direktno ili indirektno. Budite samo Allahovi robovi to je dostojno čovjeka. To je jedino što je dostojno čovjeka. Drugo je sve poniženje za čovjeka, njegov, njegovo stvaranje, tjelesno, duhovno i intelektualno. To je bacanje vlastitog razuma pod noge i poništavanje velikih kapaciteta koje Allah Đelšanu dao čovjeku prilikom stvaranja dao mu je vid, dao mu je sluh, dao mu je razum, dao mu je mogućnost da čita, da piše, da saznaje, a on sve to odbaci i obožava kamen. Zvijezdu, nebo, mjesec, stvorenja koja su stvorena njemu da služe, njemu da koriste u njegovom obožavanju gospodara, on se okrene njima i obožava njih. Kako je to žalosno, kako je to tužno i zbog toga Allah Žešanu je kada je rekao da je čovjeka stvorio u najljepšem obliku, i tjelesno, i duhovno, i intelektualno, rekli smo, rekao je da će se vratiti na najniže stepene i na natiže. Esfer safili. Mi će od onih koji su ne. Zbog toga Allah te i takve koje koji odbace sve te ogromne kapacitete koje ne posjeduju druga stvorenja, nazvao je i rekao da su kao stoka i još gori. Belhum adal kao što se kaže. Još su gori od stoke. Zašto? Zato što stoka nema, ne posjeduje te kapacitete da ih može odbaciti, a on ih i pored toga što ima sve odbacio i svoj vid, i svoj sluh, i svo, svoje znanje da čita, da piše, da saznaje, pa i govor, i govori Allahova blagodat koju je podario ljudima. Komunikacija, sporazumijevanje, sve to odbaci, sve. Uz još ostale blagodati i metak, mogućnost, pogotovo danas. Danas, kada se Dunjaluk otvorio ljudima, kada su e, sredstva komunikacije dostupna svima, kada su u istinu raznovrsna, kada se čita i piše kao nikad, ali izgleda da se na Allah zaboravilo kao nikad. Uprkos svim tim blagodatima. Ima i onih koji koriste te blagodati. I njihov broj se povećava, hvala Allahu Đelšanu na tome. Ima i onih koji svoj sluh koristi za ono što je korisno, svoj vid za ono što je korisno. To što znaju čitati i pisati, što je danas slučaj sa većinom stanovništva, koriste u korisne crhe saznaju jezike, koriste savremene načine komunikacije poput interneta, poput telefona, televizije i ostalog u svrhu saznavanja Allahu Đelšanu vjeri, spoznaje i sl. Zato otvori se. Pusti neka spoznaja dođe do tebe, ona je oko tebe, samo je do tebe da malo otvoriš oči, sluh, srce i da trezveno razmišliš o sebi i svom životu i vidjet ćeš gdje si sad, gdje ideš i šta treba da uradiš dok si živ, da ti život ne bi prošao ni u šta i da kad budeš otišao, a niko te neće pitati hoćeš li ići, bud, govoriš Rabbir Džiun, gospodaru moj, vrati me, vrati me, vrati me, ali amenu da uradim bilo kakvo dobro djelo. Molimo Allah Zulšanu da nas sačuva toga i da nas učini od onih koji će slijediti uputu i od onih koji neće strahovati od onoga što dolazi nakon smrti, niti će žalostiti se za onim što su ostavili, jer odlaze u bolje i veće.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 Oni će šta želi postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد Islamska internet stranica Minber